Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa que us parla de la música des d'un lloc ben interessant, i aquest lloc és des de dintre. Uh, us parla el Salva López i dic a la meva dreta, com sempre, el Rubén Rodríguez. Salutacions, companys alcohòlics musicals. Eh, Salva, què tal? Com ha anat el, el, aquests dies d'espera fins al programa d'avui? Mm, mengem a les ungles. Molt bé. <laughs> perquè avui tenim un programa més, però no un programa qualsevol. No, avui perquè... és el sisè programa de la saga Emerson, Lake and Palmer. Ben dit, company. Avui és el sisè programa de la saga i és un programa esperadíssim perquè avui parlarem potser del cim creatiu i de l'obra mm, definitiva d'Emerson, Lake and Palmer, com és el seu àlbum Brain Salad Surgery. Si podríem parlar de què és l'àlbum on van aportar més a la música? Podríem parlar parlar. Podríem dir que és l'àlbum en què van aportar més, eh, és l'àlbum en què... <laughs> Directament... Més emoció... <laughs> no, home, a veure, no, potser ho dius en el sentit que jo m'he manifestat en aquest programa més d'una vegada, en el sentit que mm, jo, en fi, li tinc molt de carinyo, un carinyo molt especial a l'àlbum Tarkus, mm -hmm. perquè, bueno, va ser el primer que vaig conèixer de la banda i va, va arribar molt especialment. Va connectar amb tu. Molt. Va connectar molt, connecto molt amb l'àlbum Tarkus, llavors potser seria el meu favorit, no?, el Tarkus, però reconec i, i tothom com tota la crítica i la majoria de fans estan d'acord en dir que aquest eh, Brain Salad Surgery del que parlarem avui és l'obra mestra definitiva Merson Lake and és Palmer. És el culmen, el clímax. Sí, és el clima total perquè és on assoleixen la maduresa absoluta, és on són més bombàstics, com hem dit sempre, que són Emerson Lake and Palmer. <laughs> Aquesta paraula només l'has utilitzat en mm. aquests programes. T'ho de... vaig dir al programa de la setmana passada. és, que, és que només s'utilitza per Emerson Lake and Palmer. Jo que llegeixo premsa musical especialitzada sovint, no s'utilitza amb ningú més. No es diu de ningú més que siguin bombàstics. Ningú ha ha dit que Pink Floyd o Genesis o, o Yes siguin bombàstics. Es diu Demes Lake and Palmer i, i, i explica molt bé com és o sigui, la música. Si, ha, si algun dia anem a un concurs de la tele i ens pregunten, a veure, la banda bombàstica per excel·lència, Emerson Lake Sens dubte, sense sí, cap mena no de pots dir res més. No, no, és així, és així. Bueno, mira, em ve molt, em ve molt bé que diguis això, perquè el llegiré l'encapçalament de... No estava preparat, no, no estava no, preparat. No, no estava preparat, eh? però m'he portat la revista This is Rock, d'un eh, número antic ja, eh? és el número de novembre de l'any 2008, però en aquest número el senyor Tomàs Bonilla, Tomàs Bonilla Núñez va fer un article sensacional, al qual mm, el felicito des d'aquí, perquè Tomàs Bonilla va fer un article sobre el Brain Salad Surgery, precisament, -huh. Mm. parlant d'aquest uh, àlbum d'Emerson Lake and Palmer, i el senyor Tomàs Bonilla va encapçalar el seu article amb les següents, amb les següents paraules. Va dir, grandiloquente, ambicioso, espectacular, épico, demoledor, bombástico. Toda una retaíla de epítetos que pueden ayudar a definir el sonido que atesora este monumento sonoro del rock progresivo. Monumento sonoro. Sí senyor, sí senyor. I parla, di, eh, continua parlant i diu una mica més endavant, Brain Salad Surgery, considerada su obra maestra, representaria su cènit musical, creativo i de popularitat, elevándolos a los altares como dioses del Olimpo Rock. Crec que poques coses millores poden dir d'un ah, àlbum. Déu meu. Eh, I era, doncs, el cinquè LP de M. Solecan Palmer. Recordem que fins ara, doncs, havien havien, després del seu show brutal la, al Festival de la Illa de White davant de 600.000 persones a l'any 70, era el seu segon bolo, doncs van publicar un primer àlbum homònim que va, va ser una mena de, de, de revelació per tothom perquè van, van crear un so que ningú havia sentit abans i després d'aquest doncs, van venir el Tarkus, eh, l'edició en disc de Pictures at an Exhibition, mm -hmm. la, la suite clàssica que ells interpretaven en directe, i el programa de la setmana passada vam parlar doncs, del seu àlbum Trilogy, que ja vam dir que era una obra també amb, amb una qualitat excelsa i on, on el seu virtuosisme assolia cotes. Me'n recordo que alabaves molt, elogiaves molt la tasca de Cal Palmer a la bateria, que és un... Tremendo, sempre. És un, sí, sí, sí. un home que porta unes coses... No, no, eh? en aquests programes, eh, la veritat és que, clar, he après, he après a apreciar l'aportació de cadascun d'ells, no? <coughs> I sí, ja sí. tampoc voldria destacar el Cal Palmer per sobre dels altres, perquè al final eh, el Cal Palmer crida l'atenció per, per la seva suavitat i el seu estil tocant la bateria, que és brutal i a més és, sí, sí, jo sí. crec que va molt emparentat amb el jazz però clar, ah. és que, escolta, més que tots fan una feina, mm, <laughs> anava a dir bombàstica. Sí, sí, sí. sí. <laughs> és així. Tots fan una feina monumental. Llavors, clar, ja no poso, no sóc capaç de posar cap d'ells per sobre l'altre. Tampoc. No, a mi també em costa molt, eh? Jo, home, jo com a baixista, doncs, Greg Lake em, em té robat el cor perquè... Però a mi em té robat mica... el cor mm, més per com canta i com clar. toca la guitarra acústica. Clar, ah, exacte, però t'ho anava a dir. Clar. T'ho anava a dir, és que no només toca el baix, és que canta amb una veu angelical no, mm, i fa unes coses amb la guitarra acústica que, noi... Eh, Flipes. No, no. És flipant, clar. no? Aleshores, clar, clar, és com... I, i diries, era el frontman? Pues no et creguis, perquè és que Keith Emerson feia un, un show al·lucinant, <laughs> eh, amb el flying piano, amb tot allò que feia, vull dir que, clar, realment, i Cal Palmer, com veurem avui també, doncs, a la gira de Brain Salad Surgery va, portava una bateria, mira, pots veure aquesta foto, a Cal Palmer, això és a la gira Brain Salad Surgery, portava eh, la bateria tonejada, es va fer fer uns dibuixos eh, amb motius d'animals per un artista, portava dos gongs a darrere, aquí veus una mica el gong, mm -hmm. una, campana una campana a sobre del cap. Enorme. Realment eh, era... era i, i, I tota la bateria estava muntada sobre una plataforma que girava 360 graus, wow. avançant-se dècades a gent que ho ha fet després, no? com Neil Peart, en fi, altres mm -hmm. bateries fantàstiques que també ho han fet, però el Palmer va ser, sens dubte, el, el pioner. No? I a més a més, com veurem al programa d'avui, en aquest àlbum va ser on per primera vegada algú va tocar un invent nou que eh, es deia bateria electrònica. Wow. Va ser el Cal Palmer el que va estrenar aquest invent. Eh, li va agradar perquè va veure que feia sorolls estranys i la va, i la va, la va tocar amb una, un dels temes que sentirem avui. Mm -hmm. O sigui que, en fi, sense més dilació, entrem en matèria. Sí, sisplau. Perquè teníem els Emerson, Lake and Palmer triomfant a Dojo amb el seu anterior àlbum Trilogy i d'aquesta manera, que era de l'any 72, permeten mm -hmm. que recordi, i d'aquesta manera entrem a l'any 73. L'any 1973 van decidir que ja era hora de deixar la Island Records, la seva discogràfica anglesa, que si te'n recorda vegades sí, sí. no els havia recolzat massa amb la idea de regalar el pitjor Satan Exhibition juntament amb el Tarkus i, mm. vaja, dedueixo que no estaven especialment contents amb l'Island Records. Per tant, van decidir, a l'any 73, trencar amb l'Island Records i crear la seva pròpia companyia discogràfica i d'aquesta manera prendre el control absolut de la direcció musical i financera del grup, cosa que van portar a terme eh, a l'inici d'any, eh, al principi d'any 73. El seu segell va ser batejat amb el nom de Manticora, Manticora, que era una de les bèsties mítiques que apareix gràficament representada a l'artwork de Tarkus, te'n recordes, mhm. Salva? Sí, clar, eh, Manticora. I que, I que forma part de la suite del mateix nom. Sí, és, és aquell animal que és un cos de lleó, cap humà i una cua d'escorpí. Que persegueix a Tarkus i, la, i el mata. Efectivament, no? efectivament. Bueno, el, el fa fora, el foragita. El fa fora, sí, sí. Eh, Tarkus al finalment ha d'acabar fugint, no? Uh -huh. És veritat, doncs Manticora és el nom de la, del segell discogràfic de Merson Lake Palmer, que, a més a més, fixa't que guapo, a part de ser utilitzat aquest segell per les pròpies gravacions del trio, eh, aquest segell tenia també com a objectiu servir com a plataforma de llançament d'altres artistes progressius del moment. I d'aquesta manera, les primeres bandes que van reclutar van ser, curiosament, dues de les més interessants agrupacions del rock progressiu italià d'aquells anys, la Premiata Forneria Marconi, wow. ho vam dir al seu moment yeah. al Borratxos, i Banco del Mutuo Socorso, cuya música, la, la música dels quals eh, havia fascinat de manera particular a Greg Lake després de veure's a Itàlia. És a dir, que que bueno, va ser no només una alliberació per ells poder deslligar-se de l'Island Records, sinó a més a més mm, van ajudar altres artistes com és el cas de la, de la PFM. Mhm. No? Deixa'm recordar, ja que estem, Salva, que, que li recordi als nostres estimats oients que poden recuperar aquell programa de la PFM i tots els programes que hem fet al Borratxos de Música. El nostre magnífic blog. Al nostre blog, efectivament, que eh, podeu clicar a www.borratxos.blogspot.com i allà hi ha tots els programes tot. que hem fet de, dels Borratxos. Allà hi ha tot. La Biblioteca Alexandria és, és allà. És allà. Hi ha un bon bagatge allà sonor i allà podreu trobar els programes de la PFM i allà vam dir, vam explicar que el Greg Lake havia anat a veure'ls a Itàlia i se'ls van dur cap a Londres, els va dir veniu i, i gravareu amb el nostre segell perquè sou és molt veritat, bons. És veritat, ho vas dir, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs ara ho veiem des de l'altre costat, des del costat ah, de, del senyor Soler Camp Palmer. El mes de maig d'aquell any, 1973, es van traslladar immediatament al nou estudi per gravar el que seria el seu cinquè àlbum, Brain Salad Surgery. El procés de gravació de tot l'àlbum va resultar enormement complex i els va portar molt més temps que les seves anteriors gravacions, de tal manera que la data de llançament va haver de ser posposada en diverses ocasions. Finalment, les sessions van acabar a principis de la tardor i l'àlbum es va publicar a UK i a USA al desembre de 1973, 18 mesos després de l'anterior trilogy. déu nhi Es van prendre el seu temps, mm -hmm. però a fe de Déu que va valer la pena. I com que portem ja salva bastanta estona parlant i no ens sentim sí, música, clar, si et sí, sembla sí. posarem un tema i posarem una petita perla negra, si et sembla. Oh. M'agrada molt. Eh, veuràs, saps què va passar amb aquest disc? Com a operació de màrqueting, abans de llançar el disc, van editar un flexi-single gravat especialment per acompanyar la revista New Musical Express. Wow. Expliquem una mica que és un flexi single, un flexi disc, eren un, uns discos, com ho podríem dir, Salva? Eren un discos com, com de... un plàstic molt maleable, molt... es podia doblar, es podia... era com un paper de celofan, no? Mm -hmm. I, I allò venia encarpetat a dintre d'una revista. I, i, però bueno, era un disc a tots els efectes. Tu el posaves al giradiscos, posaves l'agulla i allò sonava. I sonava. Doncs amb, la, amb el número de novembre de l'any 73, un mes abans del llançament del disc, Eh, la revista New Musical Express va regalar un flexidisc que contenia, un flexi single, eh? contenia extractes de tots els temes de l'àlbum, una mena de cort i pega, de popurrí de tots els temes mm -hmm. de mhm. l'àlbum, juntament amb un tema que es titulava Brain Salad Surgery, curiosament com el disc, i que no va entrar, no va formar part de l'àlbum. És una perla negra a veure, van decidir, van decidir, a pesar de que compartia nom amb l'àlbum, van decidir no incloure'n en, en l'LP perquè no era representatiu del seu so. I dono fe, ara ho veuràs. És molt curiós, perquè això ha passat a més àlbums que hem comentat sí, aquí a Borratxos sí, de Música. Veritat, és, veritat. és curiosíssim, o sigui, la, la cançó que dona nom a l'àlbum al final s'exclou. No? Sí, senyor. En aquest cas, jo, eh, en... la veritat és que recolzo la decisió de no incloure-la dintre de l'àlbum. Eh, la podeu trobar, aquesta cançó, a part de, a part d'aquí al Borratxos, que la sentirem ipso facto, la podeu trobar en el, en el CD remasteritzat del Brain Salat Surgery, perquè l'han han posat com a bonus track, vale? aquí tenim el, el CD, mm -hmm. i com a bonus track apareix el tema Brain Salad Surgery, extreta d'aquell flexi-single, però, mm, però ja veuràs com no, no acaba de tenir el mateix so bombàstic de tota la resta de l'àlbum. És un tema mhm. que sembla quasi, quasi una broma, no? un acudit. És com, si, és com si els músics de cop i volta diguéssim anem a divertir-nos, anem a fer alguna cosa sí, Sí, anem a jugar. I, I realment, si l'haguessin inclòs dintre de l'àlbum, és un àlbum tan perfecte, jo crec que hagués trencat una mhm. mica l'ambient. És a dir, nosaltres sempre diem que ens agrada molt el contrast, no? un tema molt solemne, un tema més lleuger, vull dir, el mhm. contrast està bé, però aquest tema potser hauria sigut un gran massa de contrast. Però el contrast no és més que un recurs, sí, els recursos són opinables i si se n'abusa es converteixen en vicis. Escoltem el tema Brain Salad Surgery, a veure què et sembla, em comentes les teves sensacions, a veure si opines que realment era potser massa lleuger. Endavant! Endavant! et sembla, Salva? a la Surgery és un tema... Jo, jo crec rara vist dintre de, sí. de la sonoritat de Mason Lake and Palmer. Sí, jo em crec que són ells, però realment no ho hagués endevinat. Sí, home, la, la, el que és la, la manera de tocar els teclats de Keith Emerson està ben present i, i sens dubte és una peça... A veure, té el segell, diguem, però sí que desentona amb la resta, de, amb, amb, amb el que és el concepte... Amb el que ara vindrà, no? Amb el que ara, vindrà, amb el que ara passarà. No? Amb el que passarà, ah, efectivament, molt bé, sí, molt bé. Desitjant sí. que passi. És veritat, és veritat. I llavors van decidir doncs, eliminar-la una mica de l'àlbum. Fixa't que la lletra diu Brain Salad Surgery is good for you, is good for me, it works for you, it works for me... Eh, en breu explicarem què és Brain Salad Surgery. I realment t'asseguro que no, no hi diu, no casa amb la resta de, de la solemnitat de l'àlbum i del concepte que hi ha darrere de, la, de la, dels temes de l'àlbum. O sigui que, si et sembla, sense més, entrem a analitzar, a, a disseccionar aquest àlbum. El, pri, el primer tema, el primer tall de l'àlbum és Jerusalem. Veure, Salva, què passa? Brain Salad Surgery és un àlbum conceptual en el que la temàtica gira entorn a la controvertida relació home-màquina. Vale? Mm -hmm. Ens hem de quedar amb aquest concepte. No és que hi hagi un, un fil conductor, una història, no s'explica un conte ni res d'això. És un concepte. Però és el concepte. Totes les cançons, tot, tota la temàtica gira entorn a això, una mica la lluita entre home, màquina, en naturalesa, artificialitat, eh? Aquest, aquesta, uh mhm. -huh. aquesta mena de cosa de que la societat que estem fent potser estem perdent una mica els valors, les arrels i, i el que és l'essència eh, humana i, i, i potser estem massa tecnificats i massa mhm. dependents de les màquines, no? Els tiros van per aquí. Eh, aleshores, clar, el, el tema la instal·lat sugeri que acabem de sentir realment no tenia cabuda amb aquest, amb aquest concepte. Eh, clar, el tema Jerusalem, que obre el, que, que obre l'àlbum, és perfecte perquè és l'adaptació d'un himne britànic del segle XIX, per ser amb lletra de William Blake, un poeta britànic, mm -hmm. i, i parla... Eh, bé, mira, et puc dir, et puc dir un, un dels versos de, de, de la cançó Jerusalem que sentirem diu eh, i va ser Jerusalem construïda aquí, entre aquests foscos i satànics molins, clar, sembla al·ludir una mica a les conseqüències negatives que la revolució industrial de principis de segle va tenir sobre la pèrdua dels valors espirituals a la societat. Mm. I sota aquest punt de vista resulta particularment apropiat que Emerson Lake and Palmer eh, triessin aquest tema com a inici de la història de l'home versus la màquina, no? Una mica parlant sobre, sobre la denúncia d'això, de, de, de lo dolent que ha portat la revolució industrial. Mm -hmm. el, el Keith Emerson va dir «Sempre em va agradar aquest himne. La progressió d'acords inicials és similar a Pitchers at an Exhibition i tothom a Anglaterra coneix aquest himne. És una tonada tradicional patriòtica que evoca bons sentiments als anglesos. Originalment volia haver-ho fet amb The Nice, però mai vam acabar treballant amb, amb això, no?». Mm, fins i tot va haver alguna gent, et puc dir, Salva, que van considerar ofensiu que Emerson Lake and Palmer toquessin aquest... Eh, <laughs> sempre peça. passa, no? Sí, sempre, sempre passa. Sempre, sempre hi ha algú que protesta. Et puc dir que la BBC es va enfadar una mica, com sempre, perquè era, <laughs> eren molt conservadors i no els va agradar que, que Emerson Lake and Palmer toquessin aquesta peça que era un himno sacro, no? un, himne, un himne religiós. No? Però, en tot cas, el contingut que té antirevolució industrial doncs, doncs ve molt a tom amb, el, amb la història d'Home màquina Sentim el tema de Jerusalem, ja veuràs que solemne, que, quines capes de teclats, eh, la, la relació entre el doctor Robert Mock i Keith Emerson aquí arriba al seu cim i és on treu Keith Emerson més partit dels teclats a tot, en, en tots els seus sentits. I et puc donar la dada que per primera vegada en aquest tema, per primera vegada a la història, s'utilitza el prototip de primer sintetitzador polifònic Moog Apollo, del qual no te'n sé dir gaire res més, mm, Però més que això. Però què dir la dada que aquí? El, el, el va estrenar el, el Keith Emerson aquí amb, amb aquest tema. O sigui que, bueno, escoltem ja el, el primer tall de l'àlbum Brains a la Surgery, Solemnitat a tope, Jerusalem. fantàstics. Home, haig de dir, és veritat que aquesta música té ja un, un tamany i una mida molt diferents al que hem sentit abans. Clar, el tema, el tema Brain Salad Surgery del flexidisc jo ja et dic, trobo molt encertat que l'haguessin deixat fora de l'àlbum. És com una curiositat. No? És una curiositat i a més ho dic, ho dic des de la posició d'una persona de l'any 2012 que ja s'ha pogut comprar el CD remasteritzat on ve aquest tema, no? Eh, suposo que al seu moment m'hagués fet ràbia quedar-me sense, aquesta, <laughs> sense aquesta cançó, però com que ara la podem disfrutar amb el CD, doncs escolta, correu tots a la botiga de discos, compreu-vos el Brain Salad Surgery i, i ja et dic, ve aquest tema i, i i així ja el teniu, no? Però realment el que dius, fixa't que Jerusalem ja és una altra història, no? És una altra història molt diferent. Eh, Brain Salad Surgery, mm, àlbum, concepte, home versus màquina. Molt bé, Salva, m'interessa ara que parlem una mica de la portada. És un moment al qual jo volia arribar. Oh. <laughs> la portada d'aquest àlbum. I, i eh, què vol dir, per fi, desvetllarem què vol dir Brain Salad Surgery. <laughs> Molt bé. S'admiten apuestes. Tens alguna idea de per on poden anar els tiros? Ostres, tu, no ho sé, tu. <laughs> Brain Salad Surgery, o sigui, una cirurgia d'una amanida de no, cervells. De cervell, clar, no té cap sentit, no? Uah, no bé, ja et dic que no té res a veure amb, amb les paraules textuals eh, de Brain Salad i Surgery, sinó que Brain Salad Surgery és una expressió, una expressió col·loquial, que és un eufemisme per fal·lació. Ah. Vale? Okay. <laughs> és, és un eufemisme per fal·lació. A ells, els nois, a Emerson Lake and Palmer, els va agradar molt aquesta expressió quan la van sentir amb una cançó del senyor Dr. John, que és aquell senyor amb barba que canta, no? que una cançó que ens agradava molt amb l'Eta James, de, ah, sí. de Rather Be ah, Sí, sí. Vale? Dr. John té una cançó que es titula, la podeu buscar si voleu, al, al YouTube està, jo l'he vista, m'agrada molt, la cançó es titula Right Place, Wrong Time. Vale? I en aquesta cançó, una de les línies, un dels versos, diu eh, I need a, a brain salad surgery. surgery. Vale? Eh, llavors, als nois els hi va fer molta gràcia, Emerson Lake and Palmer, i van pensar de titular així el disc, vale? perquè, mira, no té res a veure amb el concepte de la història de l'àlbum, però els hi va fer gràcia com a, com a títol de l'LP, com a... Mm, això, com a eufemisme de fal·lació, vale? Uh ah, -huh. Ah, ah. De manera que eh, per la portada doncs van pensar, hòstia, hem de fer una portada guapa, no? I, i mira, van anar, eh, van anar amb, un, amb, un, amb un artista, un artista suís, que porta per nom, ho tinc aquí, Hans Rudi Giger, que, bueno, mm, era un dissenyador que començava a fer-se famós per les seves pintures doncs, monocromàtiques i fosques, elaborades amb la tècnica de l'aerògraf, que dona aquesta, aquest mm -hmm. hiperrealisme, vale? d'estil surrealista, gòtic i de ciència-ficció. Eh, de fet, eh, aquest home, l'H.R. Giger, es va fer famós posteriorment perquè va ser el que va dissenyar l'Alien, l'Alien de la pel·li Alien. La pel·li Alien. Vale? Veus? El que s'assembla amb aquest sí, disseny, sí, sí, amb el sí. cabell ensortijat i demés. Sí, sí. Es va fer famós amb això. Però bueno, de moment doncs, li van encarregar aquesta, la portada d'aquest disc i aquest senyor va pensar, home, com que la temàtica del disseny gira entorn a la fal·lació, doncs va, a aquest home li va semblar obvi que el dibuix s'havien de combinar llavis, penis i cranis. De manera, de manera que bueno, va fer tota una sèrie de pintures, vale? n'hi ha moltes, n'hi ha moltes i les pots trobar, eh, n'hi ha, molt, hi ha molts dibuixos diferents, i els, els Emerson, Lake and Palmer van anar a l'estudi del senyor Giger a mirar les pintures que havia fet. A Greg Lake li va agradar una pintura a l'aerògraf de la cara d'una dona amb els ulls tancats, el cabell enrinxolat en forma de cable i un penis que s'extenia cap als seus llavis el, el senyor Jigger li va dir al Lake, ei, t'agrada o què? Eh, és la meva dona. <laughs> vale? I, I, bueno, doncs, posteriorment, després d'una llarga deliberació amb la, amb la discogràfica, van decidir que aquesta seria la, la portada, però la discogràfica va posar la condició que el penis s'havia no de difuminar. De manera de manera que si t'hi fixes, ah, sí, una cosa que ah, ningú, ningú s'hi fixa mai amb això, ningú, i jo, ningú. jo quan ho vaig llegir vaig anar a la portada, vaig mirar i vaig flipar, perquè realment ho és. Està aquí. Està clarament, no? O sigui, agafeu la portada del Brain Salad Surgery i el penis hi és, però està difuminat eh, com amb una llum blanca, com si fos eh, al, algo que il·lumina, eh, però que clarament té la forma fàl·lica, i a més a més és la, la perllongació d'aquest tubo sí, sí. que conté les inicials de, del nou logo sí, de Mercer sí. Palmer. O sigui que que bueno, doncs eh, aquesta és la, la, la història graciosa d'aquesta portada, vale? que Brain Salad suggeria és un eufemisme de fal·lació i que la portada surt efectivament eh, una dona, un penis i tot el que ha de sortir, el que passa que el penis per, per imperatiu de la discogràfica... Està camuflat. Està camuflat. També penso, Salva, que afortunadament, eh, perquè potser si no haguessin camuflat el penis hauria sigut un punt massa, no? una volta massa de tuerca. Trobo que té més bon gust així i és molt més divertit quan saps la història i ara t'asseguro, Salva, que mai tornaràs a mirar amb els mateixos ulls aquesta portada. Clar, eh, mai no tornaré a no veure el Clar, que hi és. Exacte, no? mai no tornaràs a no veure-ho, tot i que fins a dia d'avui mai ho havies vist. Mai. <laughs> És el que em va passar a mi. <laughs> vale? fins, que, fins que no ho vaig saber, no ho havia vist mai, i ara quan miro aquesta portada només veig un penis. És, és lamentable, però és així. <laughs> en fi, el segon, el segon track de l'àlbum que sentirem a continuació. Sentirem un, un fragment, perquè és molt llarg i m'interessa que escoltem una cosa en concret. Porta per títol Tocata, uh mhm. -huh. Tocata com aquell programa de televisió Tocata. de, de la Bellan, eh? Tocata. I és una versió eh, del quart moviment del primer concert per a piano del compositor argentí Alberto Ginastera, és un compositor argentí contemporani, uh mhm. -huh. amb arranjaments de Keith Emerson i un moviment de percussió a càrrec de Carl Palmer. Eh, aquest tema el volia fer Keith Emerson des dels temps de The Nice, eh? però bueno, mm, mm ho va poder, es va poder esplaiar ara amb aquest àlbum. Es tracta d'un frenètic diàleg entre el piano i, i l'orquestra, de manera que pels arranjaments Keith Emerson va voler ser particularment respectuós amb l'original, de manera que el sintetitzador Moog toca la melodia principal i la línia de piano, mentre que l'orga i el baix substitueixen les parts orquestrals però sobre la marxa, quan anaven fent els arranjaments, van acabar introduint un moviment de percussió a càrrec de Cal Palmer, i és el que m'interessa que escoltem mm -hmm. d'aquest tema. I diràs, per què? Doncs perquè resulta que aquesta part no es va concebre com un típic solo de bateria independent, sinó realment com una verdadera secció interrelacionada amb el propi leitmotiv i va donar lloc a un dels primers treballs amb el sintetitzador de percussió utilitzant un model exclusiu del sistema Moog, eh, llegiré unes, unes declaracions que va fer el Cal Palmer, va dir, vam utilitzar la primera bateria electrònica a tocata, la primera bateria electrònica de la història. De la història. De la història. Diu, molta gent pensa que aquests sons, els sons que sentirem ara, Salva, eh, provenen del teclat, però és la bateria, no són els teclats, és la bateria. Tots aquests meravellosos i estranys sons atmosfèrics i d'avantguàrdia que pots escoltar són desencadenats per la bateria. Tot eren sons programats, gravats i sintetitzats. Va ser només una manera de portar el meu instrument més enllà, però només ho vaig utilitzar eh, en aquesta peça de música. Això va ser tot, va ser una cosa totalment experimental. Mm -hmm. És a dir, ell, el Cal Palmer va veure que podia fer això i va dir, anem a jugar anem amb a aquesta joguina nova i ho va fer amb aquest tema. Eh, ara ho sentirem i veureu que, que bueno, és, com, és com cada cop de la bateria, ja sigui el bombo, la caixa, els plats, desencadena tota una sèrie de, de sons eh, secundaris que van sonant mm -hmm. i formen unes melodies que s'entrellacen, en fi, és prou interessant i tot i que avui dia les nostres oïdes estan bastant acostumades al so d'una bateria electrònica, doncs en aquell moment va ser algú totalment revolucionari. No? Mm, el tema dura com, una, com uns 7 minuts i la peça aquesta, el, el fragment aquest de la bateria electrònica està sobre el minut 5, o sigui que si et sembla bé, Salva, saltem en, en aquest minut i així escoltarem aquests sons de bateria i me'ls comentes tu com a, com a experimentat home baterista. <laughs> vale, endavant. Endavant. aquest era el senyor Cal Palmer divertint-se, passant-s'ho bé amb, amb la seva bateria. Què t'ha semblat aquest, aquests... És molt curiós, perquè clar, se sentia alhora una bateria acústica i tots aquests eh, pats i sons que anaven disparant, no? Mm. I llavors, clar, jo em preguntava com haurien fet això. No? Clar. Si, si, hagués sigut, eh, si, si hauria sigut una bateria acústica que amb algun mecanisme que captava el toc de la baqueta i disparava coses, o si eren, ho van gravar amb una bateria electrònica com les que avui en dia més o menys hi ha, eh, amb alguna tècnica una mica més prehistòrica, i alhora després ell va fer un overdub amb una bateria acústica, Clar. no? Qui sap? No ho, sé. no ho sé, les meves fonts no arriben fins aquí, Salva, no? els meus coneixements... <laughs> Eh... Haurem d'anar trucant al, Haurem de... al Cal Palmer i dir, sí, escolta, sí. com, e-, com era? Com, com ho vas fer? <laughs> Com, com ho vas fer? Ja, no, i no ho sé, no ho sé, però vaja, en tot cas, eh, no dubto que en l'any 73 això era super revolucionari, tothom super, que ho escoltava, super. i ja no diguem el que ho podia veure en directe en un concert, clar, això devia ser com, però bueno... O sigui... Som marcianos. Sí, eh, marcianos totalment, perquè a més són sons reals realment molt, <laughs> molt espectacular, molt d'un altre molt planeta. Futuristes. No? <laughs> molt futuristes. Doncs bé, Salva, eh, després d'aquest de, de, torrente sonoro, d'aquesta cosa tan, tan, no sé, tan experimental, tan, tan difícil de, de catalogar i d'etiquetar, eh, ve un petit respiro dintre de l'àlbum, perquè el tercer track, que porta per títol Still You Turn Me On, és la quota romàntica que sempre posava Greg Lake ah. a tots els àlbums. Tu saps que a tots els àlbums sempre hi ha Sempre hi ha la cançó d'en Paul McCartney. La cançó... Sí. <laughs> efectivament. doncs, eh, sí, sí, doncs el baixista Greg Lake, com, com en, amb altres temes com La celebrada, Lucky Man eh, i, i temes oh. bellíssims que ha fet en els altres àlbums, doncs en aquí va afegir unes gotes de senzillesa i de, de dolçura i de, de tendresa amb aquest disc, amb aquesta balada Still You Turn Me On, que si et sembla sentim una estoneta perquè és una preciositat. Mm. be the You wanna be the string. Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized. still. You're turning preciosa, Still You Turn Me On... És veritat, és, és en Paul McCartney. Greu. És És el Paul McCartney d'Emerson Lake and Palmer. Sí. Eh, havia arribat tant amb un Greg Lake que demanava una escala, eh? Som un Get Me a Ladder, que gran. Que gran, Greg Lake, m'encanten totes les, les, aquestes gotes de, de tendresa que hi ha a tots els àlbums d'Emerson Lake and Palmer són, són unes, unes cançons extraordinàries, realment, totes, totes. Encara ens en queda una al pròxim programa, que mm. potser és la meva preferida. Mm deixem aquí. Sempre, de sempre deixem les expectatives ben <laughs> amunt. El pròxim programa encara Very vindrà high. la meva... Mira que m'agraden totes les que estem sentint. La meva favorita, el pròxim. Però vaja, aquí a Brens la Suggerit tenim aquesta meravellosa Still You Turn Me On i aquesta va eh, continuada amb la peça titulada Benny the Bouncer, que és el típic parèntesi burlesc que Emerson agrada d'introduir enfront de la grandiositat dels LPs. Mm -hmm. Que tu em diràs, home, però van descartar el tema Brains la Surgery perquè no hi deia, no?, amb la resta del disc, i en canvi fiquen aquesta. Tens raó, no ho sé. <laughs> no, hi... no. El que Keith Emerson sempre, bueno, si te'n recordes, doncs, eh, a cada àlbum, per exemple, a Tarkus va, van, van fer aquella Are You Ready, Eddie? Sí, que sí. era un ragtime, Ready, Eddie, Ready, sí, sí. una cançó així festiva i tal, no? Sempre li, li agrada ficar una cançoneta així amb un aire, doncs una això, de, de, de ragtime, de, de honky-tonk, eh? una cançó així mogudeta, i jo sospito, sospito, és una teoria papillera meva, no ho he llegit, no, no ho he llegit enlloc, eh? però sospito que és una mica per fer el contrapunt a la, a la, a la, a la massa dolçura de Greg Lake. O sigui, jo crec que el Keith Emerson pensava que Greg Lake ficava unes notes de massa, oh, sí, massa ja mel, Llavors, massa marmelada. L'Emerson era el... <laughs> El John, el John Lennon. Lennon. <laughs> potser sí, potser sí. No sé què et sembla aquesta teoria, però jo ho veig una mica així, eh? El Greg Lake sempre ficava la marmelada i llavors el Keith Emerson, doncs vinga, el gamberro a, a desengreixar. <laughs> ja podia ser. Ja. A desengreixar. Jo crec que sí. I penso que Benny the Bouncer en aquest disc doncs, funciona com a desengreixant després d'Estil Yutarmion. Sentim una miqueta de Benny the Bouncer i ens endinsem dintre del que és la gran suite de l'àlbum Carnival 9, que és amb la que tanquen el disc i, i que jo crec que és la, el cim, l'obra, la suite progressiva definitiva. Eh, escoltem de tota manera l'avenida de Bouncer i, i, i anem per feina. you back to pieces, all He thought he was the meanest until he met with Savage Sid. Now Sid, he was a greaser with some nasty boots. He pulled a point again. was a switchblade and Betty got a cold meat pie. Oh! Això és Benny the Bouncer, un tema desengreixant, lleuger, i... Sembla d'Spaghetti Western. Sembla d'Spaghetti Western. I a fe de Déu que mm, fa el seu paper, compleix su cometido, perquè el que ve a continuació és, potser salva, doncs, eh, una de les joies més, més brillants i influents del rock progressiu de tots els temps. Eh, L'últim tema de l'àlbum, l'últim track, és una suite de, de, no sé, més de 20 minuts de durada, és molt llarga. Intimidant, gairebé mitja hora. Sí, eh? sí, gairebé mitja hora. No ens donarà temps a sentir-la tota sencera, de manera que eh, emplacem els nostres estimats oients a que ho facin en el nostre blog, que repetim, és eh, borratxos.blogspot.com allà, doncs, allà la podreu sentir íntegra. No? Ara, ara aquí en el programa doncs, arribaran les notícies abans de, de que s'acabi, però, però val la pena val la pena sentir-la tota perquè ja dic, és, és la suite definitiva. O sigui, Carnival 9 és on ells exploten tot, tot el seu virtuosisme i tot el seu mm, saber hacer als instruments mm, fantàstica. No em puc imaginar gaire res millor que demà Salva sortir a córrer amb els auriculars i escoltar <laughs> aquesta peça. ho faré, ho faré. Va, ho has de fer, ho has de fer perquè ja et dic, per molts és el, el cim creatiu d'Emerson Lake and Palmer. Eh, és una composició, ja t'aviso, de difícil assimilació, d'altes dosis de virtuosisme i que requereix de diverses escoltes per absorbir l'univers sonor que, que, que conté en el seu interior. Eh? És realment bastant complicada. Està dividida en tres moviments, però que porten el nom d'impressions. Ah. First impression, second impression, third impression. No per res en concret, suposo que mira, per mm. fer-ho diferent. En comptes de dir moviments, li van dir impressions i eh, aprofundeixen el tema de la lluita home-màquina. Te'n faig 5 cèntims ràpidament. La primera impressió explica la pèrdua dels valors humans a causa de l'anomenat progrés de l'home, com a mesura que anem progressant perdem els valors humans. La segona impressió, en realitat, és una sèrie de comportaments abstractes relacionats amb el temps i amb viatjar, els quals eh, produeixen un sentiment de desorientació, o vol produir en l'oient un sentiment de desorientació. I finalment, la tercera impressió, eh, t'has d'imaginar que és com estar en el futur i mirar enrere per veure de quina manera hem arribat fins aquí. Tracta sobre l'evolució de la creativitat, començant des de l'edat de pedra i desenvolupant-se fins al que som ara amb les computadores. Ara, eh, en el present, el món comença a girar en un cercle tancat, en un sentit, Salva, és que la computadora comença a fer coses i l'home acaba perdent el contacte amb tot allò que ell mateix va crear. Eh, aquestes qüestions es retroalimenten i, i de, de manera que és com una, una contínua batalla, no? L'home intenta recobrar la seva identitat original, mentre que la màquina sempre té l'última paraula eh, hi ha, és com una visionària predicció això, eh? perquè realment dir-ho al 73, mm -hmm. doncs eh, avui dia sí que sabem que, que no hi havia clar, smartphones, ni, ni iPads ni, ni internet, ni res de res, però, però ells ja ho van veure clar que anàvem cap aquí no? fixa't, és molt maco a la, a la part final a la part final de tot, t'hi has de fixar molt quan l'escoltis a, la, a la part final de la suite, que simbolitza la batalla definitiva entre l'home i la màquina se succeeix un diàleg entre, entre tots dos, un diàleg entre home i màquina. Vale? Sembla que estigui inspirat en una conversa entre l'astronauta i la computadora HAL de la pel·lícula 2001. Vale? És una, una d'aquelles converses filosòfiques. Estava, estava jo pensant en Matrix. <laughs> també. Bueno, també valdria. Eh, el Keith Emerson interpreta la veu de la computadora a través del modulador MOOC. Fixa't, eh? va utilitzar el modulador per fer una veu així robòtica que ah. semblés ah. la computadora. Doncs en aquest diàleg, fixa't que, que, que estrany, no? Finalment és la màquina la que té l'última paraula quan pronuncia la frase, la frase amb la que acaba el tema. I am perfect, are you? Fixa't que hi ha un diàleg... Jo soc perfecte, i sí, tu? I la màquina li diu a l'home, ah, I'm perfect, are you? I l'home es calla, l'home s'ha de callar perquè amb això no té res a oposar. Després d'aquestes últimes paraules mm, realment <laughs> dramàtiques, lapidàries. lapidàries, el disc finalitza amb una seqüència repetitiva de 24 notes generades pel sintetitzador Moog que se succeeixen cada cop més ràpid fins finalitzar repentinament i acabar un àlbum, jo crec, Salva, històric. Finalment, deixa que et digui que el títol d'aquesta peça, perquè és un títol estrany, Carn Evil 9, Carn mm. Evil número 9, va ser suggerit el títol per Pete Sinfield, que era el lletrista, un, ajudava amb, amb les lletres a, a, a Greg Lake, que era una relació que ja portaven des de King Crimson. Eh? Mm -hmm. I, I, bueno, el Pete Sinfield, quan va escoltar per primera, per primera vegada la cançó, va comentar que un dels moviments, eh, un, un, sobretot a la part final, eh, hi, ha, hi ha una música que li semblava una música com de carnaval, perquè hi ha una percussió així molt caribenya, molt... Uh ah. -huh vale? diu, hòstia, això sembla de Carnaval. I com que el rotllo anava d'un planeta on hi ha la maldat, de les màquines i tal, li van posar Carn Evil, perquè en, en anglès Carnaval. sona Carnival. Carn, Evil. Carn, Carn Evil, en anglès és Carnival, que és carnaval. Clar. Vale? I el número 9 és el residu del que en un principi havia de ser el títol del tema, que era Ganton número 9, que era el nom de l'imaginari planeta on, on es desenvolupava aquesta acció. Vale? És un, un joc de paraules. O sigui que, bueno, eh, d'aquí el nom, eh? Carnival Nine, perquè al Pete li va semblar que era com una música com de carnaval, però juga amb la paraula evil, que és la maldat. Sí, senyor. Molt bé, doncs crec que s'ha entès, oi? Doncs amb això acabem el programa. Bueno, deixem als nostres oients amb aquest sí, sí, sí. fantàstic Di tema. Disfruteu Carnival aquesta suite perquè Subal és espeluznante, és una... No, no, realment ho té tot, és fantàstica, és una autèntica sinfonia, és una petita òpera el moment final amb el I am perfect as you és de pes de punta i, i bueno, doncs els, els Emerson Lake and Palmer més bombàstics, més al cim absolut i, i bé, el programa de la setmana que ve, el pròxim programa doncs acabem, Salva, la, la la, la, la biografia. Acabem hem de repassar el que queda de biografia de Mesolec en Palmer, que ja et dic ara que a partir d'aquí va fer una miqueta ja de baixada, inexorablement, com passa sempre en totes les bandes de finals dels 60, principis dels 70, que quan va arribar a la dècada dels 80, doncs avall, <laughs> vull dir, no sé per què, però va haver una, una bueno, davallada. Els equips de, de, del rendiment com aquests no? doncs tenen època, tenen la seva època, després sí. deixen d'estar de, tan sincronitzats i de, de disfrutar-ho tant. Sí, sí, bueno, van, van succeir algunes històries que explicarem al programa de la setmana que ve, va haver una, una sèrie de particularitats en la història Mason Lake Palmer, però realment va, van així. Amb Brains a la Surgery van assolir el cim, la gira de presentació de Brains a la Surgery va ser espeluznante va ser quan van estar al seu moment més mm, majestuós i de popularitat màxima i a partir d'allà doncs, bueno, ja en parlarem ja en parlarem al programa que ja ve parlem. ara quedem-nos en el moment en el cim estem a dalt de tot de la muntanya amb l'obra magna d'Emerson Lake Palmer i una de les joies més brillants del rock progressiu de tots els temps Carnival Nine inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass, move along.